Si t'arriba a l'orella com els benciners de Godella, te la claves en l'orella, primo! Que també se met este programa per Radioactiva FM d'Alcoi, al 106.6 FM una febre de l'Horta Sud. I per Ràdio Misterera de la Xara. Yeah! Eh. Estem de la bona perquè els companys de Ràdio Misterera de la Xara han ampliat la seva, la seva freqüència. Moguava. No come, la, no come la potencia y yo no comas sin radio con ella. A ver si el señor alcalde se gasta duro ya y mofica bueno, pero, ¿Esto qué es? Esto que, venga, que venga que venga y ya, ya se escolta si trata la en toda la comarca de la Marina. Ahí, ahí. Y a la comarca no norte dures penes. y Pedreguera hasta, Torrevieja. Hasta Torrevieja. No te folles a la vieja. Ah, Inés, tenemos ahí un teléfono de participación, señor Paco. Eh, feu un 69 al revés, 96, Y per la mateixa el 364 sin 2952. 96 364 2 No teniu ovaris, ni pardal, ni figa para trucar Y I molt así al tío Paco, que no presentado presentat. Bona vesprada, tío Paco. Tío Paco, saluda Capullo. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Ah, eh, Paco. Quiero un trajecito como Camps, por favor. Ens ha preguntat els nostres amics de Radio Misterera si nos pegaren en la manifestación alguna zumba. No, a mí no. En el día de la vaga. No. A no ver. me pegaron, me besaron con cariño y con amor los Vemos. cuerpos de represión. A, moltes, a molts companys del tio Paco que no meus es van arrear el dia de la vaga. Ara parlarem, ara parlarem. Vaga, vaga, vaga. Cuidao. I ses coses. I bé, moltes gràcies a l'amic Rulo, que avui sembla que tenim algun problema. Antes puta que policia. Tranquils que podeu sentir el programa després penjat en, en, la, nostra, en la nostra web. Gràcies a l'amic Rulo. Mira si és buena persona. Eso es maravilloso. A www.ciutatatori.k Ahí, ahí, on es morts surten per dir-te hola espais andorrà, ciutat anatori. Anatori. I res, me para el tio Pau Picó, perquè el tio Paco ja no se'n recorda de mi. Pau Picó, no l'ha presentat, hòstia. Gràcies, Paco, gràcies. Sí, eh, tinc a la meva esquerra el que sempre parla d'entrada i que és el més meravellós d'este programa. Ja ho sabeu que sense ell no n'hi havia programa ni jo tindria morts. Els comandament tècnic del senyor Jordi Coll, Ah! Ni coses dices. Sí, I bé, des d'ací volia dedicar este programa i una salutació per al meu institut de pràctiques, al meu instructor de pràctiques, don Enrique Ferrando. Eso es, Moltes que se la meten gràcies. andando. <laughs> Que està ahí desenvolupant la seva feina a l'escorxador de sí, Bonella. Ai, ai, ai, és, ai. Bon I xicot, eh, bon xicot, bon xicot. Hòstia, Paco, després tenim una connexió en directe, no? En... Sí, després més endavant... En el nostre, en el nostre, amic, en el nostre amic el sindicalista i gent. Eh, no, es corresponsals i tota la vaina. Després farem una, una valoració una mica aixina de cop i sobte de lo que va ser la vaga general, perquè, clar, el següent dia no varen tindre història perquè no havia vaga, estàvem de ajuntament. I res, i estem esperant així al Xaif en País per ficar un poc de seny en este programa, perquè així ja sabeu que som els països andorrans, som uns països que a la, a la port se li diu seny, no, tio Paco? Eh, seny, claro. sí. Oi, que buc! I Mireu. res, 96 364 22 52 si voleu participar, a això Ciutat Adatori, un programa fet per postadolescents d'entre 25 i 60 anys, no, tio Paco? Home, de, Aprox... com, com vaig a lo que la nova llei laboral igual té que ser 70, tio, Aprox... que ho allarguen. <laughs> Són les 7 i 8 minuts en directe a la vesprada, anem a començar en un tema de Jesse Ripiau, Positive Bomb. Quan vals, tio? Ves preparat? Neure burua positibon Bilakatu nahi dut positibon Neure burua positibon Bilakatu nahi dut positibon Positibon, positibon, positibon, positibon Positibon, positibon, positibon, positibon Positibon, positibon, positibon, positibon Positibon, positibon, positibon, positibon Positibon, positibon, positibon ça tourne Stand digging go d'autres, passer tes bombes.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 Ciutat tanatori. <laughs> Molt bé, estem així en Ciutat Anatori el 7 d'octubre de 2010. Eh, si vols, creus en Déu, però jo després de lo que va passar a Colom el dia de la vaga, No Només que en una cosa, el capital y la porra. si debo en un número, Paco. Exacte. Ni bien mes de... a havia mes de Deu pegante en la porra, primo. ¿Todos al servei del capital. la negativa. Exacto, dice, dice, oiga, póngase usted puta, dice, mejor que policía, sí. Vuelve, pues ahí está el tío Paco, una noticia, ¿no? ¿O qué es? Uy. Ah, yo qué sé. Bueno, yo qué sé, un yo qué sé. Un yo qué sé, va, hombre. Eh, anem a veure, eh, diu Estimats amics, eh, el proper dia 24 de setembre Jo crec que ja passa, Reprendré la reunió del grup de diversitat LGTV De la Safor Amb el format de cafè tertúlia per adults que hem desenvolupat És a dir, eh, estos xicons està bé però ja és, és una mica passada eh, I des d'ací una salutació al seu esforç Per a tratar d'integrar en la normalitat una sèrie de gent que mai deuria d'haver sortit de la normalitat si no fora una mentida que existeix la llibertat. Este és el col·lectiu de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals de la, de la Safor, eh, que feien eh, una, una, una xerrada i un, i un i una, i, un tro, i una, trobada, una trobada per a, diguem, eh, plantejar aquesta situació. Des d'ací, una salutació de Ràdio Godella, de Ciutat Anatori, al col·lectiu de lesbianes, gais i transexuals i bisexuals de l'Asafor, feu un bon camí. La llibertat mm, deuria fer que no existireu, però teniu que estar perquè fins a que no n'hi hagi llibertat hi ha que lluitar. Salut, força, anarquia i independència. Yeah. Importante, Important! Uh, uh, uh, que s'enfonsa el barco! vaisei vaisei fill de puta! la Valenciana suspende el eh, de dels mariquites d'Obrim Pas. Exacte. Vale, tío Paco. Bueno, mariquitas eh, mariquites a banda, resulta que les previsions meteorològiques anuncien para el, 9 de octubre. I Dia de tots els valencians exacte, i valencianes. Exacte. Sapigueu que ja el camp... Compra, ja es compra la moca ara per la teua parella. Jo ja fa anys que no la compre, primo, no, no tenen varietat, ja els ha agotat tots. <laughs> que malos que estan los mazapales. Exacte, no, los mazapales de Castillo estan que te la, que te la funden com un Me chiquillo. Estava en mampalagoso. Bé, aleshores el que estem parlant, l'organització ha decidit passar la festa pel valencià a cobert, perquè n'hi ha risc ah, de... Ah, no suspenen. No, no el suspenen, però n'hi ha ah. risc de pluja i aleshores els actes se, se celebraran dic, per almenys que això me tiren del carrer les actes se celebraran a la fila de mostres de, eh, de València carrer Senda del Polvorí <laughs> que guai, tio eh, eh, ho torno a repetir perquè m'ha agradat eh, carrer el del Am la l'avinguda de desfiles Valencianes, Forum Nord, pavelló 8, 8, 8, o sea, ocho. cómeme el chocho. Vale, eh, gracias, perdón, perdón, perdón. Es el Solaris de Isidas, que el castellà siempre me dona per los catalans. Es respetaran els horaris d'eixida dels autobusos i la programació prevista del dia. El dipòsit de les llibres dels, de les claus eh, a l'escultura que, que ha creat Manuel Boix, les actuacions, escenaris, els tallers infantils i la fila d'estudiants de de... Vamos, que se respetarà tot, val? Que ha dit? Que ha dit? Eh, doncs que no aneu a la... Ha, ha dit que no aneu a la platja, primo, que plou. Que torneu a la fira eh, que toca. I ara vos dic com t'ho deu anar a la fila ràpidament, a veure si ho pilla per aquí, que estava la pel·lícula... Ai, el Xavi acá en Mira, sessió. sí, eh, benvingut al Xavi. Uh, Inicia sessió, per favor. Hola, Xavi, ah. bona tarda. Escolta, Hola, Xavi. Hola, tot i a mamar-la. Saps com arribarà als, als actes pel valencià? Hi ha un autobús que va posar a l'escola valenciana. Exacte, i a més hi ha el tramvia eh, que el podeu agarrar i, i parau a la parada fila Y para arrimar en metro ya que parar. Estás, tú que vas a picar el, tranvía hasta la para Para no, no posa pues primo, no, que posa pues fila la parada. Ya, pero claro, pues pero que eso. Se, lo tiene que buscar el usuario. Ah, el usuario Y tiene que el tranvía Y cuando sí, parada, fira. Si al Valencia encara... alguna fira, Ahora tú te crees que para esto, vamos. No, di fila, di fila. Pero que para la fila no el tranvía ¿sabes? estaba pues ya primo. Pero que la parada le la obra y cuando algo en la fila No, pero es que Ni algo en la fila Y está la parada. Hasta de me'n vaig a Paterna tots els dies i la parada figa, la parada ah. figa o fira? Ah! ah. Pues sí que ho saps. Eh, sí que la figa de, la de, ta, de ma mare. Sé reconocer mis errores. Bon, eh, per la mateixa, de més, també en metro podeu parar en, les calori, en eh, la parada que diu Carolines Fira, Eh? No, calories, calories, o calories? Calories és el que tinc jo, Carolines, tens raó, gràcies company. Eh, fica Carolines Fira i és la línia 1 de la FG V, de la figa valenciana. Exacte. <laughs> eh, I bueno, pues ja sabeu que se mantenen els temes. L'únic que passa per la gent jove de Godella, de la comarca nord i de, de la Marina i tota la rolla que arriba ara. Primo, que com ha dit així el col·lega Pau Picó i tal, que tu no estaves, Està que és els mariquites de, de Obrim Pas, pues, eh, de moment eh, han dit que allà per abril ja veurem el que obrim, si la figa valenciana o el que siga, no? Bé, de totes maneres, afegir que l'únic que està content de tot això és el senyor Camps perquè l'han avisat a temps i el seu tratge no se'l banyarà. El té guardat a l'armari amb la seva sexualitat. Molt bé, bona tarda, Xavi.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 T'has posat, t'hem posat, t'han posat. Ya estoy casi. ¡Eh, Tony! primer corresponsal de Ciudad de Tony. ¿Qué pasa? Te recuerda que ya ves para que no tenías preparada para el programa más diría, pero además que una chicha. <laughs> y te vas a convertir en el primer corresponsal del Mostre programa. Yeah, pues esto yo, eh. Esto eh Y, y, en te recordes ¿Qué tan va ure! Tan, tan. Bueno, claro, es que la bicicleta no elimina los hemorranes. Están los planetas, eh, a, a, a muerte. Ya me sí. Volve. ¿Qué te la a decir? Eh, ¿Te vas a la forrocha este cada de semana? la ahora me diuen que vea aigua manta, no? Sí, a manta, manta. en han el concert, tío! Molt ¿ya has comenzado a collir o qué? Eh, no, decir de vacances encara. Mare meva. no, yo estoy desitjós de collir, Pero on están les xicones boniques que follen bé? La taroncha no funciona. Ah, de pitita al tío ah, Paco. Ja, ja. Censura en Ràdio Godella. Como averigües, tío Paco, como dius a mí también. Sí, ya, no, más m'has aventat que era taroncha. Yo pensaba que era una collida tomaca y eso ya se ha pasado. Y res, Picha, vindràs de a un concert que monten en Godella del cual el Xavi es va informar ahora? Home, la, la cambrera del Rogle m'ha convoyat també per anar de festa per, per així, per la Ribera. La què? La camarera del Rogle? Home. Què, les, cam les cambreres del Rogle. Les cambreres va, roches no, me, són... Me mola més Melendi, va. Ah, Ahí estamos. No, mira que Melendi no follarà. Em, em, em, em, no harás el amor. ¿Y tú qué sabes, no sabes Paco, lo que o diferente de fer? Ah, jo què sé, jo què sé, jo què sé. Bé, pues si vols venir, eh, estàs convidat. Jo solo hacer con camps. Bueno, Xavi, quin concert tenim demà? Informa al Chicha i a tota l'audiència. La bueno, tenim el tipi que el típic. No, que es el típic, és es el Espectacular y I soc blues que no, i blues que no hem vist mai. Forrest eh, Camps. Et sembla, no sé si l'han tocat així. Et sembla, vamos, sí, eh, la trobada, la trobada, la trobada, no? De la plec de l'Horta Nord. Espencat. I sé que ja anem per la cinquena edició. Espencat també toca, tio. Sí, és... és el... Sí, igual la meva filla, tio. Demà, és demà, és demà, divendres. Pels nostres amigats de la Marina. Al Parc del Molí, a partir de les 10 de la nit, i tenim els Batters, que no els hem vist mai, tampoc. Tampoc, no han tocat mai amb ella. Els Batters Espencat. Jo l'acabo de veure, eh, que ha fet de vendre... També has visitat el Batter. sí. Espencat, y después el DJ Pascu que es más que, que mucho guapo. Y de igual, la entrada son, ¿Eh? entrada son 3 euros y... DJ Tortura no l'han fitxat. DJ Tortura no, Pero después Ni a festa en el cau dimonis de Campanar la l'Arta de Burjassot. Que Tortura Ni a un rato. Eh? Que ni ni una tortura, vamos, ells... És... DJ Tortura y DJ Selector. de DJ Tortura. Digo digo si no te cap, te la fan a, medida a astralades. Arribarán el Kuma Y el Charlie en el disco ese que tenen de, que tenían dos casos de Y de cortato que se repetís el disco 40.000 voltes, ya. Oh. no la que hago d'ella primo està molt bé. Jo sí, tinc sí, a sí, penya jove per ahí, la meva filla, molta gent que va anar per ahir. No, perquè normal, perquè, no, per... perquè seus pares no els deixen eixir del poble, eh? que Per el modi preu de 3 euros, si no tens que llevar-li el ah, cinturó sí, de castitat. Si me busqueu a mi, ja han puesto pa colar-se, que no sé. Però, tu en un cinturó de castitat... Espera, eh, deixa'm parlar. parlar la xitxa, hòstia, que li costa la truca. Que és en un lloc obert o no? Sí, sí. Ah, ah, això per Parc del Molí, no? cobert. Què volia, follar a l'aire lliure? Pavelló del eh? Parc del Molí. El nou pavelló. És Matadero o el parc? No, al parc, al parc. És en el nou pavelló que han muntat al Parc del Molí. I, I si plou, què fem? No plourà. Eh, home, només ah. va... A, ah, a, si plou, anem, a les dimonis. Anem a veure, Xitxa, aprofitant la pregunta. L'única, en l'únic lloc, eh, indret, on va ploure estos dies va ser a, ahir, a la Marítim, no? Que és on estava els mariquites estes d'obrint pas i tot el rotllo de la, de la, del 9 d'octubre, val? Ah, Ahir sí que va ploure, però a Mansalva. Però el que és al Molí no plou, primo. Vale, vale. A cinco d'ella tenim els collons quadrats, un alcalde de socialista que intenta ser-ho i quasi sembla la República Federal dels països de l'Horta Nord. D'Andorra. Ah, Perquè a la resta estem rodejats, pa què te conté? Ai, ai. Ja, pues, jo estic així veient els surfistes de la Ribera. Ah, oh, tio. I què fan, què fan? Bueno, estan agarrant unes oles que flipes. Sí? Onades. Onades. Molt bé, molt bé. no, te emociones y no te la casques y no s'ha dos pues si, vos te, si vols te pots portar les del rogle pa quasi demà. No ficarem pega, pues pegos. también es idea, pero creo que tienen que currar hasta las 3 y pico. pero que demás que n'hi allí en el rongle. Demà o sea vamos a de eh, pues vacaciones y me les feia totes ahí. Fiesta ron legendario con azafatas. Ja, <laughs> Molt bé, pues ja parlem en un altre moment. Eh, Vale, a veure si ves demà, a Patxurla. A Patxurla. Fitxa, deixa caure. Salut i força, company. Hola, vegem. Molt bé. Adéu. I tenim, per alguna altra coseta, no, tio Paco? No, això la ràdio en directe, ciutat de Cari. Eh, si vols fira i no tens diners, no vagis, que no pujaràs a res. I, bueno, pa follar, pa que... No, no, no, no, Si vas a la, a la fira no vagis, si, si no, no tens diners. Que veuràs a l'Sputer i tornaràs calent. Exactament, això és la qüestió. Vale. Home, n'hi ha així per a... A veure... Eh, bla, bla, bla, bla, no, teníem una xerrada, però si no te vols una... No la tenim? Eh, què vols? Ah, sí, una notícia per ahí que tenia el tio Si no tenim allà el Xavi, una notícia eh, per al Xavi. Xavi, notícies! Tenim un assumpte que ens, eh. que nos va deixar dormir. No, el dia, el dia 9, el dia de tots els valencians, la Diada Nacional, la diada. ja, ja ha convocada una pagada general de la nostra, de la que diuen la nostra, sí? la, la de Canal 9, xuclant un ou. I això, això m'agrada. Exacte. Sí. Ja planificava una pagada... Ahir enviaven a les xiques i tot el rotllo, no? Eh, sí. Home, no, no, tenien ahí un representant que... Eh, eh sí. Ah, que se... Sí, se, se tirava les icones o les amenaçava i tal, sí. I no li ha passat res, eh, el tio... Encara està allí. No sé si estarà ahí, però t'asseguro que ahí no li ha afectat la rebaixada... Bueno, està la notícia, ah, va, va. va. Bueno, sí, tira-li. No, i això, jo, ha, i ha planificat una parada massiva a tots els canals de, de la televisió valenciana. Cuidao! Ciutat, Paremos Canal 9! Televisió, ràdio o web Eh. I les convocatòries s'estan donant a terme a, a través de les xarxes socials, Facebook, Twenty, tal, Twitter, no sé quantos. Tot això que són de la L'objectiu és poder estar per l'obsessió paranoica de, del president Camps de causar tots els repetidors de TV3. Jo soy Camps, Forrest Gump. I el senyor. Eh? De, de causar altres repetidors de TV3 al País Valencià. Sí, que té una Així com Gandia Televisió. També. Que te n'has enterat. No? Sí, sí, digue, digue, desenvolupa, desenvolupa. Qualsevol cadena que no esté contra la PDI no entró en susceptible de... Porque yo soy demócrata y estoy loco por explicarlo todo, todo, todo, menos lo de las almorranas. demócrata de toda la vida. <laughs> las almorranas no, porque yo soy Forrest, Forrest Camps. <laughs> Mole. bé. Desintat pues a Tontinyent i anem a el grup Les y la canción reventa el cap per aquí tenim una noticieta que ve de la crònica perquè la gent s'assabente de la roda de premsa valenciana que a València que va fer l'alerta solidària el dia 1 d'octubre on va oferir en València una roda de premsa per a parlar sobre la repressió patida a la jornada de vaga general. Ah, sí, no, però... Notícia! Aquí, notícia! Jo, Paco, Xavi, estira més rato. Aquesta roda de premsa tingué lloc als locals eh, exacte, sindicals de Blasco i Valles. La portaveu d'Alerta Solidària ha fet un repàs dels fets més eh, rellevants que caracteritzen la repressió sistemàtica vin, eh, viscuda especialment als països catalans. El balanç presenta, presentat compta amb centenars de persones identificades, agredides, lesionades, inclús hospitalitzades i 71 persones detingudes. A la roda de premsa s'ha parlat de la brutal i desproporcional eh, paper eh, jugat per la Policia Nacional País Valencià on hi hagueren nombroses càrregues identificatòries, intimidatòries, amenaces i agressions. Aquestes actuacions acabaren amb sis persones detingudes, quatre a València i dos a Alacant, desenes de persones ferides, sobretot a causa de càrregues de Blas, en Blasco i Banyes i el carrer de Colom. I nombroses identificacions de, totes aquests, eh, de tots aquests fets s'ha destacat el cas d'un militant d'esquerra independentista que fou hospitalitzat eh, amb trencament de clavícula a que va tindre que ser operat el mateix dia. Aleshores, també podríem dir que finalment eh, des d'Alerta Solidària s'ha avaluar la, la, les conseqüències polítiques i el paper de la repressió de les, a les mobilitzacions. S'ha fet especial esment de les informacions aparegudes als mitjans de premsa convencionals, on s'ha criminalitzat sense cap mena de rigor periodístic i amb tota intencionalitat la lluita obrera del passat dimecres, titlant d'antisistema a tota persona víctima de repressió, culpabilitzant-la i jutgant-la sense cap tipus de proves. És a dir, tot el que s'oposa d'una forma seriosa, eh, ferma, i que en un moment no cobra per fer-ho, és antisistema. Aleshores, eh, és una notícia que és trista, però que està ahí i que fica de relleu una cosa. N'hi ha gent que està sindicada i que sindicats, fills meus, mares, pares i la mare que vos ha parit, no són... Los sindicatos no són dos, n'hi ha més sindicats, està a l'esquerra, i per molt que la vulguin criminalitzar, aquest país valencià ni una esquerra que pot ser antisistema i pot ser anarcoindependentista i fins i tot n'hi ha un grup molt creixent i que lluita tots els dies, dia a dia, per la seva llibertat, el seu país valencià i els seus països catalans. I esta gent independentista, eh? i esta gent independentista estava el dia concrete en Colón, aguantant càrregues policials, a on en un moment donat Comisiones sobreres i UGT, aquells que no ves nada más que cuatro veces como mucho o dos al año cuando hay, cuando hay elecciones, ¿eh? y que viuen del cuento y que no treballen y que, i que, i que minxen més cafès en el, en el capital que nosaltres, ixos no mogueren un peu. No sols això, sinó que varen fer passadís perquè que encerclaren a tot el moviment a l'esquerra d'ells, i els apallissaren com va passar en Colón. Bueno, això és un criteri que jo tinc, perquè entre altres coses estava allí, però parlant de gent que puga estar allí, aleshores tenim al micròfono al secretari general de la Coordinadora Obrera Sindical, que és un sindicat que existeix, que existeix i que és d'aquest país, el nostre país valencià i per tant del os Catalans, andorrans que se la casquen a dos mans. Este xicón en concret, que és una persona ja majoreta, que té més de 30 i pico d'anys i que està fent la seva tasca, no cobra per fer aquesta tasca, no està disposat a cobrar ni un, a, ni un gallet del sistema capitalista per alliberar el nostre país i els nostres treballadors i per col·laborar en la lluita per la nostra llibertat, i sí que cobrar, això sí, ho puc assegurar, cobrar, i ben cobrat o mal cobrat, de les forces de repressió del sistema capitalista espanyol. Eh, per ahí tenim en estos moments al senyor Gonzal, secretari general del, sec del, de, de lo que és la coordinadora obrera sindical, el nostre sindicat dels Països Catalans. Eh, Gonzal, estàs per ahí? Bona vesprada. Bona vesprada, Paco, com estem? Mira, sí, fent la mà, com sempre, ja me coneixes. <laughs> bueno, estàs una miqueta millor de les artrosis i tot això, no? Estem, estem, eh, estic millor, estic millor. Estàs constipat, no, sindicalista? Eh, no, el que estic encara en la veu fotuda de, de, la... dia de la vaca. <laughs> Exacte. Aleshores, te, te parla el Pau Picó, ja te, tenim el, el ja Xavi... Un pot de Ja, Salut a, Salut. a tots, com esteu? Vinga, doncs eh, per no robar-te massa temps, perquè sé que vas sempre molt ligat amunt i avall, eh, eh hauràs sentit una mica tota aquesta història com a presentació i de més, ja estaràs més que ja sabent que jo, per supost, Eh, de totes maneres, es caldria i ens agradaria des d'ací de ciutat anatori, si te pica el cul te claves un suspositori, si no esperes a que vinga un cos nacional i te'l clave ell en una porra ben sencera. bueno, a banda d'això, eh, <laughs> eh si, eh, si t'estimaves oportú, eh, des de lo que és el sindicat de la COS, eh, que com tots sabem és el sindicat per l'alliberament de gènere i dels països catalans, i que estem no en contra de Castella ni, ni de tot, ni de ningú, sinó al revés, eh, jo crec que és una solidaritat general, però bueno, que eh, toca més a dir-ho dir això a tu que a mi, Quina valoració faries tu de la vaga general i de totes aquestes situacions des d'un punt de vista doncs, de la COS, de la Coordinadora Obrera Sindical? Pues, a veure, pues, en el que, per tot el que vam veure el dia de la vaga, Uh mhm. -huh. eh, no només a València o a l'Horta, sinó a, a, molt, a moltíssimes comarques d'arreu dels països catalans. Sí que és pues, el que sí que se va poder veure és que hi havia un... Després de vuit anys sense cap tipus de mobilització general. Després de 30 anys en els quals les direccions i les cúpules burocràtiques de comissions obreres i UGT mm -hmm. doncs, pràcticament no han fet altra cosa que, que vendre els nostres drets a, per quatre xavos i per quatre cadires, mm. al final, eh, malgrat tot això, doncs, realment es va veure una jornada de, de lluita mm, bastant, bastant important realment fer goig veure com els piquets es mobilitzaven, com hi havia no només gent més major i més, diguem, fins i tot gent jubilada, sinó que podien ser xavals, fins i tot molt jovenets, eh, podies trobar-te un piquet des de xavals de 67 anys fins a, fins a, a gent de 65 cap amunt, que també són xiquets. el qual demostra que sí que era una mobilització mm, unitària i potent, i tot i que tota la campanya eh, terrible dels mitjans de comunicació del sistema eh, per criminalitzar la vaga, criminalitzar a tots els sindicats mm. eh, i tal, doncs realment va eixir moltíssim millor del que ens podíem esperar. No? Ara eh, la qüestió és veure com, veure com se treballa això perquè òbviament el, el govern espanyol no va tirar darrere en absolut la, la reforma que han aprovat. De fet, ja s'està parlant de retallades salarials, mm -hmm. ja estan, estan treballant per a aprovar la reforma de les pensions, amb la qual cosa hi haurà una retallada bastant important de les pensions, i, clar, en aquesta situació mm, caldrà veure què fan les cúpules, eh, les cúpules dirigents de comissions obreres i UGT a l'hora de, de negociar. Ells, ells ja estan negociant, eh, tot i les paraules eh, en contra de cara a la galeria que diuen els seus dirigents, el que és innegable és que ja estan en la taula negociadora i estan mirant a veure de quina manera poden aconseguir quatre caramelets que ens sucren i endolcen una miqueta eh, la reforma, mm. però que en el fons els deixen pues, eh, en la situació en la que, en la que estan, no? en aquesta, ara, mm. pues, te pot deixar en els 12 dies ben treballat. Mm -hmm. Realment, eh, tot, i que, tot i dir que va ser, eh, pretenen eh, fer crear eh, treball estable, etc etc. Avui mateix s'han publicat, s'han publicat dades en les que en, durant tot el mes de setembre, durant tot el, el que porten de dos, de l'any 2010, eh, el 92% dels contractes realitzats en l'any el que portem de 2010 han sigut eh, contractes en precari, és a dir, només un 8% han sigut eh, contractes indefinits, mm. el qual ja parla molt de, de, de què és el que està passant i de què és el, el que estan fent. I, clar, eh, i ara mateixa o s'atura i es deroga aquesta reforma i és el que ja, ja anem a, a recuperar els drets o estem totalment venuts, no? Clar. Ara, què, què és el que toca? Pues el que toca ara mateix és treballar de valent per a que tota la mobilització i tota la consciència que, que s'ha sumat, en, eh, se va sumar tot el dia 29 de setembre, pues, que torne a borrillar de nou en una nova vaga general que hem de començar a preparar-la ja. Ah, o sigui que per lo que jo estic entenent, eh, perquè molta gent eh, venia i dia no, esta vaga tenien que haver-la fet abans, esta vaga no té solució, tal... O sigui que la, des de la COS pensem o penseu que en un moment donat... Eh, eh, és una lluita que es comença, no una lluita que, que a lo millor es comença si tu vols una mica trigat o tard, però que en el fons és una lluita que no acaba aquí, sinó que hauríem de continuar-la ja no sols al nostre país valencià o catalans, eh, sinó en general a tot l'Estat, no? A nivell europeu. A nivell, a nivell europeu. europeu, perfecte, sí, claro. Sí, no, no, a veure, que, que s'ha convocat tard, efectivament, aquests eh, senyors confiaven moltíssim en les paraules de Zapatero, que realment tant al Camps, que Rajoy que Zapatero, al final són tots iguals, uh mhm. -huh. i confiaven en la seva paraula, que quan en realitat és la paraula eh, que està al servei de, de la gran patronal, uh mhm. -huh. i estos es pensaven que, que no els pegarien la punyala que els han pegat, quan uh -huh. al final els han pegat. Uh -huh. I han pegat. I estos, confiant en el que han fet tota la vida, que ha sigut negociar i, i signar, signar paperets i deixar a, a, a la gent treballadora de veritat, deixar-los en el cul a l'aire, doncs s'han trobat en un moment i en una situació que ja no podien fer, eh, fer altra cosa. No? no I bàsicament no podien fer altra cosa perquè realment en la situació actual ara també eh, estan en, en un greu perill el, els llocs de treball de la burocràcia sindical. No? Aleshores, pues, efectivament, és, eh, bona part ho han fet per això, mm. però si com a mínim eh, això serveix per a que tota aquesta gent, que, per als que vam estar, en la, per exemple, no només en els piquets durant tota la nit i pel matí, pel matí sinó també en la manifestació de la vesprada. És innegable que la manifestació de la vesprada és una de les més grans que s'havien vist en València feia molt de temps. És de veres, eh? I de cert, no es per abundar, però recordarem que el bloc de, de l'esquerra independentista, que jo vaig a veure perfectament, eh, va pegar una, una creixcuda forta. Eh, serà necessari que ens calenten el morro tots els dies o serà necessari que ens escolten una miqueta la gent que, que parla per el seu país i que parla la veritat en la mà? Tu què penses? Efectivament, i s'ha de fer molt de treball de base. És a dir, Val. tot el que no fan nosaltres, mm -hmm. tota la faena que haurien d'estar fent comissions sobre el GT, perquè entre altres coses cobren per això i sí. viuen d'això, doncs, tota aquesta feina que ells no fan, doncs ens tocarà fer-la no, als, als més menudets, mm. que no vivim d'això, sinó perquè tenim, és, és que tenim feina, tenim, vivim de la nostra feina i després assumim aquestes responsabilitats, doncs ens tocarà sortir al carrer i, poble, i fer tota la feina que hem fet durant els últims mesos, mm. que ha sigut una feina molt intensa, fins i tot també durant l'estiu, durant les vacances, quan tota la gent, o molta gent s'anava per ahir de vacances i tal. Sí. Molts de nosaltres hem estat treballant de valent per a eh, Això me varen dir. la consciència. Perdona que talli. Qui locos són estos que venen a la patxa a repartir més propaganda? <laughs> Dic, home, jo crec que es conec, no? <laughs> Però, vamos, eh, pensa que éreu vosaltres, no? Sí, sí, és que eh. efectivament i, i això ho fa, pràcticament ja no ho fa ningú i si se fa, se fa molt puntualment per a cobrir la papereta, sí. com se fa una, una manifestació i tal i qual, i això, i això és una feina que s'ha de fer totes les, tot, tots els dies. Clar, sí. Això s'ha de fer tots els dies, en tots els barris, en tots els pobles, perquè si no, no podem arribar i la doncs situació és la que és. Aleshores, eh, ens un, ens ho hem de prendre molt seriosament. Una cosa, Gonzalo, eh, ja que te tenim aquí, tu penses que a banda de que el 9 d'octubre siga una reivindicació, entre cometes, eh, folclòrica, però que de folclòrica no té res, perquè el que sent en un moment donat el seu país doncs, no és folclòrica, perquè són molts anys d'invasió i d'ocupació, doncs, però a banda d'això, que sempre queda així una mica com passejant la bandera i tal, caldria donar-li un caire una mica social i recordar que estigueren fa dos dies apallissats per la policia, que estigueren els piquets i la gent treballadora, tant tu com jo i cadascú des de, des de l'esquerra, donant la brega ahir. Eh, caldria recordar-ho o no cal, o no cal fer-ho? Mm, Perquè facis una idea, el lema de, del bloc que convoca l'esquerra independentista, en el qual està la COS, sí. per exemple, és... Eh, sí, estem parlant també de maulers, terra endavant, no? I nacionals. És a dir, per, perdona, eh, perdona, que t'ha tallat. Per què? És que ha parlat... Eh, prou de retallades, prou sí. de retallades, sí els nostres drets socials i nacionals. Exacte, és que t'havia tallat perquè quan parlaves de l'esquerra independentista a banda de la cos, que pot ser un element aglutinador, doncs estem parlant també de Maulets, el Terra, Endavant, de eh, la Calle i tota una sèrie de gent el que CPC, està brigant ahir de valent, correcte. no? el CPC... Correcte que per cert també tingueren víctimes eh, aquí a València i tal, eh, gent jove que, que ho té clar que malgrat que n'hi ha molta gent jove que només vol que botelló ni cervecita pues n'hi ha alguna oh, que a més de la eh. cervecita resulta que sale a pelear contra la Rita, no? Eso, sí, la cara. la cara i quan dones la cara pues, t'arrisques que te la trenquen, però per lo menos literalment, fas lo que, amb la teva responsabilitat. Doncs bé, Gonçal, jo crec que es veurem, es veurem en eixa manifa com se veurem en l'altre i espero que molts, molts valencians eh, malgrat que fins i tot i tal siguin nouvinguts però que s'estimen on viuen i, eh, i la gent en la que els acollix bueno, doncs Així que, París, que estiguen ahí perquè jo crec que en la cos eh, que jo sàpiga, vosaltres eh, feu treball en gent de, de nouvinguda vinguda i ensenyeu sí, sense cap eh, diners i subvencions eh, el valencià i integreu a la gent de la mesura que pugueu, no? Correcte, sí, sí. sí. Clar, Bueno, pues no volen ni cobrar un duro, no? Eh. O, o voleu que vos passe una nòmina. <laughs> Vinga, Valent, pues, eh, moltíssimes gràcies a la COS i a tu com en persona, perquè saben que estàs molt ocupat eh, en totes les teues tasques. Una abraçada a tots els membres de la COS i del moviment independentista. Des d'ací, eh, un recolzament molt fort a tu i la gent que va combatre, que va patir la repressió del sistema feixista, capitalista, eh, en els seus gossos, perquè jo des d'ací dic que primer sóc puta que policia i, i això això que jo contra les putes no tinc res, eh? que és només, un servei social. Voldria recordar només un detall, Tot i és que demà, i és sí. que demà al matí eh, tenim el primer judici a un dels detinguts de ah, ja, sí. detinguts aquí en València. Sí. És el company Aquiles d'Alacant, que també és company de l'agost. Sí, I sí, sí. no res, doncs, si voleu enviar algun tipus de missatge en suport al company i tal, doncs serà molt ben rebut. I per on s'envien els missatges? Pues a l'adreça de correu del sindicat, per exemple. SW la cos. Que seria el correu electrònic horta, horta. arroba sindicatcos.cat. Molt bé, exacte, horta sindicatcos.cat. A veure si n'hi ha històries, perquè ja ni si per ahir, tu sabràs que ara anava a comentar-ho més tard, que a, al Principat han canviat la història i ara crec que a dos nouvinguts, per ser de Mèxic, i puguen fugir, volen empresonar-los. Però bueno, bé, Eh, no és exactament així perquè de fet no són nouvinguts, fa molts anys que viuen a Barcelona. Clar. De fet, el César, que és el company que, que, que, que mantenen retingut, és un company, un activista social molt conegut en Barcelona, Clar. del moviment en solidaritat amb els zapatistes, mm -hmm. i té família a Barcelona, està perfectament integrat, no i senzillament el que fan és eh, fer-li pagar el pato d'ell perquè mhm. és estranger. Exacte, a apurar la repressió i, fi, ah, i, i calfar la por per el de. Doncs bé, Gonçal, eh, la qüestió de la ràdio ja saps que jo t'estime moltíssim i així t'estimen tots, però no tenim més remei que retallar el tema, ens veurem al dia 9 eh, i recalçar que s'ha suspès les actes del, del Valencià al Marítim i que passen a la fira. Bo, Molt doncs moltíssimes gràcies i força, independència als països catalans i arreu del món salut. Salut Vaja molt força. Bé. Moltes gràcies, salut. Gonçal. Adéu, ha sigut Gonçal des de la coordinadora obrera sindical. Per tots vosaltres. esta canción de Rosendo le al Paulino que lanza con las muelas. Y ves de marketing Xavi? Pues de al, al local los Dimonis de Campanar a partir de les 8, a partir de les 5 y media, a la, a de, bueno, la iglesia de de Campanar ya un taller de pilota, contacontes, también taller para pintar carases y después ya un cercatasques, una, una ruta por el barrio, barri también també la Moixeranga, un festival de chorros a iglesia de Campanar, todo eso a, lo que es el barrio antiguo de Campanar. I més tard a la nit hi ha un sopar al cau, a l'horta de Burjassot, prop de les vies del, del tren, i més tard, que val 6 euros, podeu apuntar-vos el correu directament o preguntant I això, I més tard hi ha un concert a les de... De Pelandrusca! De Pelandrusca. Vale, eh, va al concert del Molí. Que el vostre toquen, país està... Toquen les bates et Sembla i a Espencar. Ala, que l'Horta Nord Les festes alternatives de Carcaixent, que si Ai. voleu més informació la busqueu. <laughs> Després, el dissabte, la Mani, el concert que ha dit el tio Paco Escola Valenciana, Y apagón masivo de Canal 9. Ai, ai. En la casa del tio Paco crec que es va apagar ja fa 5 anys. Exacte, el Xavi encara sí. ho veu pobre d'Alqueria Blanca. <laughs> Després també tenim el dissabte, tenim el... Tur... Mentira! El dissabte també tenim el Turbolet. Es una mala persona. En Barcelona, que van els grups del País Valencià, Estosgata, Calcodel, Polés, Croma i la figa Y Eh, Xavi, cáscate la vida. El dimecres, és un guai. El dimecres en Godella tenim un cicle d'animació que organitza l'Espai Xavi de Godella, que hi haurà dos pinícules Depèn, ahir t'has quedat ligar més temps, Pau, més temps. No, home, no, que això va com a pràctica. Sí, home, és que jo... I res, i hi haurà la, la pel·lícula de ser de projecció de Balsam Masir i per la nit Pare de Família de Untold eh, Story. En Parkinson Manola Banda. I molt bé, pues I això ja...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 Eso es, que lo de follar está difícil. en el fin de semana quiero follar. Ah. Quiero follar. Ah. Quiero follar. Ah. Ya está, pero que no caemos ya. Estamos en directo, ¿no? Este, este, fin de eh, semana. ¡Eh! ¡Tenemos ya señor Tony de la unidad! Este Buenas tardes, señor Tony de la unidad. Alemania purísima. ¿Usted folla? ¿Cómo la vida, señor? Cuando le dejan a Pues pero sí, como pilla de chorra. Es que la semana pasada pude hacer el programa que está en Desde España 2000 reventante el plenario de Godella. ¿Sí? Sí. Ah, Están retinguts. Sí. Ahí demanant sí. Coca-Cola. Quiero una Coca-Cola. I res, què contes? por, por res, sola. això que m'ho pilla de xorra, perquè me s'afotú la pantalla tàctil del meu iPhone eh? ah. i... Eh, però avui no, ten, no, Sánchez, no tens els balls irracionals i sos que fas tu? No, avui no. Encara no comença la temporada, no? No, però això era l'any passat. Això Bé, no hem estat aquí el Xavi i jo comentant un poc l'agenda de la setmana. Ei. Mm, se'ns ha oblidat algun acte lúdico festiu? Pues jo cante de Mancullera. Tu qui eres? Jo, Antonio de l'Hostal. El tío de l'Orinal. En Cullera, on tu eres? ha un Cullera. També després en, el Miso ho tingut en les festes alternatives de Carcaixent. Ah, el Berta, el Cueca, Remigi Palmeron, el Xinet. El Xinet. I ves, què més hi ha per ahir? Perquè este el pont... dissabte Artur Caravan en el coll. Hola. Que se li agrada al Jordi, eh? Jordi, Artur Caravan. El coll, sí, més passat, també demano al coll també toquen el corredor Polinesio i, i i Dionís i no sé qui més. Olé, olé, està sembrat el coll. Una salutació pels amigats de la redactiva FM del coll. I, tant, i, tant. I què més tenim per ahir? Pues no dia, Toni. Això, res més. Bueno, fan, espera, mira, vols que quedem <laughs> el dissabte per la nit fan... fan bueno, no, mentida. Mau, no? no? clar, el dissabte a migdia fan, fan fronton gavarda. Ah, doncs no ho sé si vaig anar perquè demà se suposa que ven pitxa per sí. Ah, sí? Per què? Perquè tenim concert en Godella, ho direm una altra vegada. Concert en <laughs> Godella. A veure si els amigats del Bloc Show ens paguen un sopar o algo. Eh. Perquè les vegades no ho han dit. I res, què contes? Por res, yo, pues em foto la pantalla táctil de assistic. Però estarás per la Ribera este fin de semana? Pues demà después de más sí. Vale, yo es que voy a quedar per ahí unos días, lo que no sé cuál. Ah, vale, vale. Volve, por pues res, eh, ja la semana que viene. Muy bien. Toni, eres el millón, cuídate un montón, rey tu número 2, tío Paco. siempre siempre de tú cuídate el cul. Molt bé, pot anar-se-la a mi, Rulo, en cara que havia siempre venía a venia darrere. He tingut algún problema de la mi Rulo, 3wciutadatoni.k, el tío Paco ahí que se creo que cantaba al Baes. Una merda vaig a cantar yo. Pues eh? Res, este muchas moltes gràcies per vindre. Correcte, ens estarem. Eh, senyor Jordi Coll, als comandaments tècnics, eh, una salutació per, per al meu instructor, don Enrique Ferrando. Que se la clavan andando. Que se ha ido al matadero, al Casalcho, al matadero a trabajar. Y eh. res, tienes, tío Paco? ¿Qué, qué vos contes? Pa, te, el broche de oro del programa. Pues una, un poema de despedida vale. Porque, Vinga, va, rapidito. un canta la llibertat val? directament en musiqueta si la canvies i te la claves no, eh, a muerte, ahí vais Ahí. el canta la llibertat toca perquè com tots sabeu José Antoni Bordeta no fa molt que es va abandonar i donat les situacions de repressions i d'històries de tota la gent que lluita per la llibertat doncs sí, eh, encara que sigui en castellà este home sempre fins al final ho ha fet i diu així canta la llibertat Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano. Será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a ganar a granar, perdón. Unas espigas altas dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible para empujar la historia hacia la libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo, ni el otro, la lleguemos a ver. Pero habrá que empujarla para que pueda ser. Que sea como un viejo viento que arranque los matojos surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. De José Antonio Labordeta, un hombre que en les seues idees, que no consideren del todo, va... A la mierda! Exacte. Va estar o restar fins al final, creient i sent, per la llibertat. Salut, dels lliures, primos! Això és ciutat anatori. Si vols que te la clave, compra'm un supositori incolorets. Bueno, en Radio Fórmula, com és? En la factoria, com és? Music Factory. Music Factory. Ahí sí que te la clave, primo, ahí. Toma caña, toma caña. Cuidadina este hombre que es perilloso, eh.